Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. Što Večeras je samo jedna kulturna djevojka u studiju, ali su zato dvije bile na stand-upu u tunelu 6.12. Nastup pod imenom Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska stand-up show zabavio je i nasmijao publiku, a mi smo razgovarale s momcima Goranom Vinčićem, Dušanom Jokićem i Antom Travizijem o svemu i svačemu. A šta su nam to dečki rekli, poslušajte u intervju koji smo vam pripremile. su večeras Goran Vinčić, Dušan Jokić i Ante Travizi koji su stand-up komičari i večeras su održali jedan stand-up nastup u tunelu. Pa evo mi imamo par pitanja za njih. Dečki, kada ste počeli i zašto? Po redu. Prije svega dobro večer. dobro večer vama i kako vam što, smo vas, e, što vidimo i to. Evo ja ću prvi, ja sam se sedam ponovno počeo baviti, pa malo više sada dvije godine to radim i evo krenuo sam s open micovima tamo u studiju smijeha u Zagrebu i sad evo radim to već dvije nešto godine i evo jako sam zadovoljan, ovo mi je već neki šesti nastup u tunelu i riječani su fantastični ko publika. Hvala, hvala. <laughs> Ante, ti? E, ništa, ja sam iz Splita i šta sam ti ja reći, se ovim skoro dvije godine i počeo sam tako u Splitu što se osnovao studio Smiha Split i tako open mic i sad imam već e, dvije tjedno predstave i isto već nastupam ho, ali prvi put sam u Rijeci mogu stvarno reći odličan publika. Ja ovako Dušan Jokić, dakle iz Banja Luke, rodom iz Knina da se zna imam hrvatski pas, da me ne bi hapsili. Ženicu To, to. Ovaj, ne, e, pa stand se baviti u školi, jer sam radio kao profesor, ja sam profesor istorije po zanimanju. Ako ima, molim vas, radio Rijeka, ako imate slobodnih mjesta, da imate slobodno za istočare, ja sam slobodno da radim u Rijeci i ne, šalim se. Dakle, vidio sam, djeca mi se smiju ja shvatio nije to zato da se bavi i bavi se stand komedijom i sam došao bavi stand komedijom se bavim i super je. I moram reći da sam, e, znao sam da je rijeka ovakva i toliko sam oduševljen, to je to. Odlično, a recite vi meni, koja je najosjetljivija publika pred kojom ste nastupali? Ehm, pa ja sam ja najosjetljivije, bio sam u Sloveniji nedavno, po prvi put nastupao, pa oni su dosta, možda i meni tako se dosta, ali meni je iskreno Split na prvu mi nije bio Lego, pa oni su mi bili najosjetljiviji, ali evo... Kad... Je to zbog Ante? Ne, ne, ne, ja i Ante imamo, mi smo osjetljivi intimno, ali... <laughs> Inače, mislim da je svaka publika, oni se ili se smiju do kraja, ili su ono pogotovo spličani, ono, oni se ono, ili si to ili nema ništa pola Pa evo večeras moramo vas malo pohvaliti, ipak moramo vam i čestitati, napunili ste tunel, ne samo da ste ga napunili, nego vam je publikacija onime i aplaudirala i podržavala, bilo je vrištanja svakakvih slova, dušane, tako? i tako dalje, I <laughs> da, dobro. A, dobro, recite vi meni dobro, kako ljudi prihvaćaju taj humor s obzirom da je danas još uvijek znači, aktualno taj, taj, to je dosta osjetljiva tema. Pa naravno, nacionalizam kao takav, to je izmišljotina, znači kao i liberalizam. Znači liberalizam i nacionalizam to su, kako bi rekao, dvoje djece, dvoje, dvije braće. E vidi, nema to razlike, radni čovjek, znači a ovdje svi radi ljudi, uglavnom ili studenti koji njih novi interes, njih interes je da je dobra šala. I znači, sve, ja sam doživio recimo da sam morao da bježim iz Hrvatske, jel? Ali ja sam to napravio u šalu, razumiješ? I nemam sad posla, izgubio sam posla i tako ja to u šalu, mislim. Jer upravo to je stvar da kanalizuješ tu negativnu energiju koja svima nama, da se mi razumijem, i ja to razumijem. Ja gledam recimo Hajduka utakmice, navijam za zvijezdu, ja gledam te hiljade, hiljade ljudi, ali ja razumijem te ljude. Njihov otac i majka nemaju posla, kako drugačije idem na taj stadion. E, a mi drugačije, ja sam otišao, vidiš, u rijeku i kažem, evo riječ, eto, riječani, ja, srvin, ovo je odlično, ono, aplauz, ludilo. Znači, e, ideš e, jednostavno, ljudima kroz jednu pozitivnu energiju da, da kanalizuješ to. Nebitno je to, ja, ja čak smatram da je najgluplja stvar pravi te neke sastanke, pa kao da li pomirenje, ne ja znam, čak večeras odličan bio da sam ja sa, sa šešeljom slikom izašao da bi to bilo odlično, da bi to bilo dobra zajebancija. Jer ako za jebancija ti ćeš napraviti dobar humor i na kraj kraja ne pomirenje. Mislim, ja i ni, nas trojica, ovaj se čovjek nije ni rodio kad je rat počeo. Eto, baš imam pitanje, htjela sam e, pa čuvati da. za kraj, ali vas troje nastupate, eto, Srbin iz Banja Luke, Srbin iz Slavonije, e, Slavonije, eto, imamo jedan E, troje vas je Dušan Trlja Ruke. Kako ste se spojili? Evo, ne možeš ti reći. Moramo napomenuti za naše slušatelje da je Dušan profesor povijesti i da nema posla ni u Hrvatskoj. Pa ne znam, nisam tražio Hrvatsko. Ako za mi ja ću rad raditi. Yes, Jes, e, e, e napad se znači ona reklamu neku. Ne, mislim, to je jedan studije smijeha, jedna divna priča i studija smijeha je neka vrsta, joj, kako bi sad rekao, sad malo ću možda pretjerati, u 19. vijeku kada ste spajali Buru Stankovića, Krležu i to, to je danas studija smijeha koji spaja te ekonomičare koji su različitih, čak ideoloških shvatanja, ali mi zajedno nastupamo. I, i što kažu, popićemo večeras i ne znam, smijamo te ljude, jer imamo jedan te isti cilj, a to je da te ljude nasmiji, da im reci kroz taj Smijeh, aj mrste se kola sjebe, mrste se to, ali bit kako mržna glupa kad ja to ispričam kroz svoj skeč, razumijete? Evo, pitanje je ti dolaziš iz Splita, kažu za Split onako da dosta zna biti nacionalistički nastrojen. Kako reagiraju tvoji prijatelji, ljudi, sugrađani, eto, nastupaš sa Srbinom? Pa to je tek novo, ali u svakom slučaju kad je to neko kroz sferu humora, to je sve dobra zajbancija i nema nikakvih sran. Nije Split kao šta je bila prije dvije godine. Sad smo mi dosta moderni, urbani. Baš dvije. Baš dvije, da, što to. Nije tri, <laughs> da, da. To smo namjerno. Znači, Split nam i dalje dobro stoji. je jedan stari barba rekao u Splitu, ja gledao Hajduk i Zadar. I on mi kaže, nema baluna da zvizda ne dođe u Split. <laughs> eto je. Split dalje, ona, uh, Split je avangarda bio. Jedini grad u cijeloj Jugoslaviji bio avangarda Hajduk. Kad je bila okupirana Evropa, Hajduk je igrao futbal. E, to će lagano doći na svoje, ćete polako. Evo, sljedeće godine ja dođemo. Zna više od mene čovjek. <laughs> Profesor povijesti, mora znati. Nego recite vi meni, momci, ajde da se mi okrenemo sad malo na stand-up. Kakva je situacija sa stand-upom danas? Vidimo sve više i više nekakvih stand-up nastupa. Pa, e, može se živjeti ako se počne živjeti, to je, je ta stvar. A da, je, stand-up je sad dostigao, ajmo reći, neku ozbiljniju razinu. To dokazuje studio smijeha koji je imao svoj dva šova u Lisinskom best of koji su bili rasprodani best of regije, best of regional. imali smo prošle godine i ove godine, tako da vrlo smo u stvari zadovoljni kako stand up. imamo po cijeloj Hrvatskoj nastupa u regiji, čak i van u neke zemlje, ono Švedska i tako dalje i tako dalje, tako da ja sam, ja sam zadovoljan kako se to općenito razvilo i sve ljudi više dolazi na stand up i ja sam evo moram reći da sam, ja recimo da sam nastupao u Šibeniku, kad bi ja došao u Šibenik i nastupao, ali zapravo stand-up mi je to omogućio, tako da evo, sva ova putovanja, ova druženja među kolegama iz regije i iz cijelog svijeta, ajmo reći, dolaze i strani komičari tamo studiju u Zagrebi i tako da evo, to je vrlo jedna divna priča što ste... Zaključili ste danas i nema, nema se posla ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, Crnoj Gori, na prostoru slavije. Jugoslavije. Izabrali ste nimalo lak zadatak zarađivati od stand-upa. Što bi poručili mladim ljudima koji se žele odvažiti za eto, nekakvu takvu avangardu, što bi Dušan pa, rekao. Što rekli, u se i poda se, jeli? To jest, e, ljudi, držite se, ono, nema šta mislim sad tu, samo da kažem, samo strpljenje, jer evo ja sam čekao koliko, znači tri godine su bila, a prije toga se ja bavio komedijom, imao svoju trupu, imam i dan danas, antikulturni tatar Alija Sirotanović, znači misli, možete upisati YouTube-u, Sirotanović, tako dalje, znaš, i moraš sačekati da ljudi vide da ovo, znači, samo srpljenje ništa više. I dotlen ti se bavi nekim mahinacijama, jebe ga da zaradiš, da živiš od nečega do stand-upa, to je to. Treba voditi dvostruki život u jednom momentu, znači radi ono što možeš raditi, ovo je neki hobi i iz tog hobija se može roditi, nešto kvalitetno može zarađivati i onda kad dođe vrijeme, ako se može možda 100% u to, daj se. To je nešto dvostruki život kao Batman. Jel i cure na, stand-upu? Ne. Znači, apsolutno ne padaju. Više, da sam bio pred razvodom skoro. Da sam bio pred razvodom skoro, ali imam sveći hrvatski pas. Sve ne može raditi sve mene. Tako je to to. Evo za kraj moramo opet naglasiti e, Bošnjak, Srbin, Srbin, Hrvat i Spličanin. Već sam se pogubila. Evo možete reći evo, meni kolegici koja je nekako poruka za sve mlade na ovim prostorima. Što bi vi poručali? Pa ja bih poručio da, da ne idu nikud. Evo, ja se trudim da ostane. Pa ne, ne da ne idu stand nego općenito ako ćemo ići na tu širu sliku, pozivam da se tu družimo, ja se otrudim da ostanem ovdje, to u Zagrebu i u Hrvatskoj i ovdje u regiji da, se bavim s tim i da ne odem tim, ono, da što kaže, u Irsku ili negdje vani, jer mislim da nam je to svima cilj, neće biti ko e, hranjen tim nacionalizmom, to jest ostaće samo njih par koji će možda se pohvat na kraju svi skupa, a svi će pametni otići, a ja se govorim tim pametnima, ostanite tu i promijenite nešto on, onda možda, e, došlo na iz moje države odlaze još više, ja bih rekao da budu ono što jesu, pa čak šta više, ako je on sad, evo pa ja recimo znam ljudi koji meni kaže četnik Ustaša, neka je, pa ne bude, pa sloboda je bitna, neka je slobodan. A ono šta god da se osjeća, kako god da se osjeća, nek se osjeća tako, a vjerujte da će čovjek prvi izaći. Iz tog što on bude, ja sam ljudi znači koji imaju totalno ideološko drugačije od mene mišljenje, ali dobar čovjek. Znači, to je bitno. Budi dobar čovjek i posao. To jest, i ja i ti da možemo da zaradimo, da budemo, a to šta ćeš ti u svom privatnom, hoćeš ti voliti Kolindu ili ćeš Vučića, to mene druže ne interesuje, ali budi čovjek, e to je najbitnije. A ne bude nacionalista, meni to ne smeta. Što? Eto, mi se slažemo duševno s ovim... Dobro, nismo baš za ovaj nacionalizam, s tim se baš i ne slažemo, ali slažemo se da svakako treba biti dobar čovjek. Ante? Ja se isto trudim ostati, eto, u Splitu tima posla, mi svi radimo u turizmu, puli smo para i ono, <laughs> nađi, dođi. Samo ne znam kakva je tva povijest. <laughs> u svakom slučaju isto ja želim ostati, planirao sam pobići, živio sam na vrijeme na zapadu, onda sam shvatio da ipak doma najljepši imamo neki konforan, simple life koji na zapadu ne postoji. E, <laughs> hvala ti. I ovaj, mislim da ja želim ostati, nadam se da će ostati ova e, grupa hrabrih ljudi, da će samo stand up raz, da ćemo svima živjeti od toga, da ćemo biti puni para da ćete vi isto voditi neku svoju radio emisiju, da ćemo svi biti sretni umrijeti. E, ovo je ovo na kraju. Ovo da. puni para i to. Evo, dečki su zaista simpatični, želimo im puno uspjeha u stand-upu i u životu i da nam se čim prije vrate u rijeku. a prilog priredile i napravile Bojana Guberac i Dragana Stojanović. A vi ostanite uz našu e, Leonovu playlistu Mix Svašta. Yosh Cultura. Maço. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Cultura. Maço. Cultura. Cultura. Cultura.